mbere tubaramutse mwebwe mese muteze amatwi radiyo isanganiro tubaha murano makuru agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru abantu batanu nibo bahagaritswe muri komine mugamba y'intara ya bururi ku muhinga makuru wa gatandatu abo nabo nabakekwa kuba bakorana n'abagwanyi bo bari muri ako karere nayo mu gihugu jejwe gukurikirana iby'agatakazi na muntu CNDH ntushigikiye igihano cyo gufunga abanyeshuri bikekwa ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ariko ngo wagiriwe n'iryo kosa yorihanirwa hagati aho abo banyeshuri bakaba bandanya gufungwa bikekwa ko iryo kosa tuza kubabwira abaraye bafashwe mu ntara za rumonge na bubanza na mu bijyanye n'ibidukikije intara ya ruyigi ngo yogaba kuko izuba rishobora kwaka gushika mu kwezi kwa kigarama nk'uko byaraye bishyikirijwe n'umugwi ugenzura ibiza mu iyo ntara aho uhamagarira abarimyi kwihutira kurima mu myonga mukanya kanya ni nkuru imwe imwe ukwayo isanganiro tongere tubaye ikaze muri makuru igipolisi cyo mugamba mu ntara ya bururi cyahagaritse abantu batanu kumutumba mugendo ndengo ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu ni mu nyuma y'amasaso atari make yahumvikanye abajejwe umutekano bari ko bagerageza gufata umuntu yikekwa ko ari umugwanyi ngo yoba yari yamye arahasororera uwo yararondegwa arondegwa ntiyafashwe abahagaritswe boba bagera kuri munani nk'uko inkuru ziva ngaho zibivuga bagirizwa ko bakorana n'abagwanyi nk'uko ah, ayo makuru abandanya abivuga ah, turabandanya n'ano makuru buri wa gatandatu uhereza ukwezi ngo hagiye kuza harakogwa isuku mu buryo budasanzwe mu gisagara ca Bujumbura baba amashirahamwe canke abadandaza bakorera mu gisagara ca Bujumbura bose bahamagarirwa gusukura amabarabara naho hose bakorera Fredimbo n'Imparongo igisagara ca Bujumbura avuga ko abatazitabira ico gikorwa bazo naronswa ibihano tumukurikire kuri miko ya Pacifique Cubahiro kuwa gatandatu uhereza ukwezi baze batwitabe bose kandi twagira tuvuge yuko abo badandaje ayo masosiyete twitaba tuzobaha ibihano bibereye kugira nabo baze bakore kuko nitwo bakorera imbere y'inzu kuva na kera umuntu yamyasukura imbere y'inzu yiwe ntamenya ko ari inyungu ziwe anakigwanya nicyo gituma iyi ntango turiko dushaka kuzana abanyagisagara tugomba kuzana eh, aba bantu badandaza bakora mu gisagara cya bujumbura bamenye ko isuku ari ryabo bagiremo uruhara ni kimwe twise poriweri peyeri nta kuntu bakonona ukamenga ibarabara si ryabo ukamenga aho bakorera sahabo mbere tugiye kugira inedikasiyo sivike ibarabara rirononwa amatara akibwa ukamenga si ibyabo ukamenga iryo tara ntirimurikira uwo muntu ubu rero tugiye gushyira imbere yabo ibikorwa bihambaye nubwo bamenye ko aribo bateza kubitaramira hamwe batabikoze bazofatirwa ibihano kuko leta nibo leta ni twese nta kwigira resi ndabibazwa Fredi mbona imparango y'igisagara ca Bujumbura mu bijyanye n'ibidukikije nyene izuba ryashobora kwaka gushika muri kigarama twimirije maze bigatuma haba ubukene bw'ibifungurwa ivyo nivyashikirijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi n'umugwi ugenzura ibiza bibangamiye intara maze ugategekanya ingene bo byifatamwo ku bw'ibyo abagize uwo murwi bahanura abarimyi kwihutira kurima mu myonga kandi ngo bagire umugenzo wo kuvomera ibiterwa n'inkuru tubaza jean claude nshimirimana imiriro ya nyakanga uruzuba n'ubukene bw'ibifungurwa nibyo biza biri imbere mu bishobora gushika mu ntara ya ruyigi mu mezi atandatu ari imbere abagize umugwi w'intara ujejwe gukinga ibiza no kugira integuro y'ivyokorwa mu gihe c'ikiza bashize imbere ibyo biza bitatu basigura ko imiriro ya nyakanga iva ahanini ku nyifato itabereye abanyagihugu baturira amashamba uruzuba nabwo ngo ni ingaruka y'ihindagurika ry'ibihe kuko ngo imvura nyinshi nk'iyaguye uyu mwaka yama ikurikiranwa n'uruzuba nayo ubukene bw'ibifungugwa bavuga ko ari ingaruka y'uruzuba rushobora kwaka gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri twimirije maze bikazotuma irima ry'agatasi ricererwa ndetse n'ibitegwa byo mu mwonga bikuma opese jeruve nibizi umuhinga ajejwe inyigisho mu bijanye no gukinga ibiza n'uburyo bwo guhangana nabyo igihe byabaye ahanura abarimyi kudasesagura umwimbo baronse ku mpenshi no ku rutumba ikindi abahimiriza kurima ibitegwa mbumbarugo mu masebura kandi ngo bace bijukira kuvomera imirima kuko ngo imvura ishobora kutagwa nk'uko byahora kuva mu kwezi kw'icyenda twimirije ku bijyanye n'imiriro ya nyakanga asaba abarongoye intwaro mu makomine atandukanye kugira ibyo biyemeza bakora mu gukinga bene iyo miriro ivyo vyashikirijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu ruganda rwo gusuzuma ibiza bishobora gushikira intara maze bakigira hamwe ingene bovyifatamwo Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Radio Isanganiro Isanganiro tubandanye n'ano makuru abanyeshuri cumi na batandatu bo mu myaka y'umunani nshingiro kuri lise rumonge bari mu gasho k'igipolisi mu rumonge kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo indwi mu byo basanzwe bakoresha basanze mu gasho uwundi munyeshuri kuri lise kominare muzenge muri komine buyengero yahagaritswe kuri uyu wa mbere kuri iyo mvonyene ariko mugenzi we bari bafatanywe aza yararekuwe kuko atarakwiza imyaka yo gufungwa uwo agisigayeyo nawe ngo bakaba bagitohoza ku myaka yiwe y'ukuri nk'uko bivugwa n'umushikirizamanza wa parike muri iyo ntara ya rumonge n'abanyeshuri batandatu bo kuri lise kominare y'igihanga mu ntara ya bubanza biga mu myaka y'umunani bari mu gasho kuva kuri uyu wa gatanu ku mugoroba abanyeshuri bagizwe n'abakobwa batanu n'umuhungu umwe bagirizwa kuba barononye amafoto y'umukuru w'igihugu ari mu bitabo basanzwe bakoresha mu ishuri kuri uyu wa gatanu rero hari hafashwe batanu nayo ugira gatandatu akaba yafashwe mu gatondo kuno wa gatandatu acajanwa mu gasho y’abandi bari ababyeyi babo banyeshuri bakavuga ko bashobora kuba basanze bimeze uko kuko ngo ntibari barasuzumye ko ibyo bitabo ah, bitafutanganijwe kuko ngo basanzwe babihanahana n'abandi nayo mu gipolisi bakavuga ko amatohoza ariko arabandanya ariko baciye babakura mu gasho k'igihanga babajana byihuta mu gasho k'ibubanza ku mugwa mukuru w'intara kuri ibyo rero mu mugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu ngo ntibashikikiye igihano cyo gufunga abana bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu ariko kandi ngo wagiriwe n'icyaha yo bihanirwa jean Baptiste baribonekeza arongo seni dahashi mu kiganiro aho abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu agasaba ko parike nyarutse amatohoza bagasaba gusa ko bacira inkoni ngufi abo bana tumukurikire mu minsi ya mbere kumbura bivanye n'ingene icyo kibazo abarongozi mu kindero babibona hariho amashuri amwe amwe bagiye barafata ibihano bikaze harimo ibyo kwirukana abana burundu twibaza yuko ijya ngingo yari yafashwe e, gihutihuti kuko byaraboneka yuko ari ingingo idahuye n'uburemere bw'icaha idahuye n'ineza y'abo bana kuko iminsi yose amategeko akingira agatera akazi na muntu aravuga yuko ingingo yose ifatwa yaba iyo mu ntwaro yaba iyo muhira cyangwa mu butungane iteza gufatwa yisunze ineza y'umwana kuvuga kuraba akazoza kiwe yuko tutakakinyije ngo tumufatire amaboko imugongo rero nicyo gituma twavuze yuko dushima kuba e, kuri iyi saha abana bose bari birukanywe barasubije mu ishuri ubu rero hasigaye ahanini gukurikirana ikibazo cy'abana bagifunzwe ntibarakatirwa ni ukuvuga baracari ko baratohoza kugira ngo barabe uruhara bagize hanyuma icyaha kibagiriye Eh, bashobore kugihanirwa ariko tugasaba yuko ngo bacira ngufi ntidushigikiye ko batohanwa mu gihe ikosa ryo bagira eh, mugabo bagahanishwa ibihano eh, bikiriye hagufi ni ukuvuga byerekeye kubakosora cyane cyane kugira ngo bababogore bagaruke basubire kuba abana nk'abandi twe kubitwerekeye icyo gufunga abana ntitugishigikiye turashaka yuko rero parakenyero samatohoza kandi bishobotse kubera abo bana nabi ntitwibaza yuko bikenewe ko baguma mu gashe muri kano kanya bo ushobora kubona yabakurikirana ko bakabumviriza eh, batari mu munyororo mugabo kandi eh, bakafata ingingo zo kubihaniza n'izo kubabuza kubandanya bakora amakosa na cyane cyane mu minsi bagiye mu buruhuko Jean Baptiste Baribonekeza arongoye umugwise NIDH ubushikiranganje bwo gufatana mu nda no gukurikirana iby'agateka ka muntu bwaraye bwuguruye ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'agateka kazina muntu muri ico kigo hakazojamwo ibitabo birimwo n'ivyegeranyo by'ubwo bushikiranganje buvuga ingene agateka kazina muntu kifashe mu gihugu muri ico kibanza kirahahoze hakorera ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ibiro bijejwe eh, agateka kazina muntu mu burundi mugabo muri kiriya gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu oni nibyo byadushigikiye kugira ngo twugurure iki kigo iki kigo kizodufasha mu bikorwa bitandukanye gukoha ubushyikirangange bwari busanzwe butegura amaraporo twita amaraporo amwe amwe ajyanye n'iby'agateka kazina muntu haba ku bijyanye n'iby'abana cyangwa n'ibindi rero hariho umugwi usanzwe utegura ayo maraporo utari ufise aho ukorera twibaza rero yuko iki kigo twuguruye kizoba ikibanza uwo mugwi ushobora gukoreramwo ariko uretse umugwi utegura ayo maraporo gusa n'abandi bakozi bo mu bushikiranganji canke abanyeshuri bategura ibitabo vyabo canke n'abandi bagishaka kugira ubushakashatsi bazoshobora kuza kuvoma muri ico kigo kugira ngo bashobore gutunganya ibikorwa vyabo vy'ubushakashatsi bitandukanye bishobora kugira ico biterereye kugira ngo iby'agateka ka muntu bibandanye bigenda neza mu gihugu cyacu Burundi tubifata nka mugabo agasunuzo karimo nuko ahariho ibizuba bijyanye n'ibi by'agateka ka zina muntu agateka k'abana tuvugana twumvise yuko hariho amashyirahamwe amwe azozanamo ibitabo bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza twifuza yuko abantu bahashika bakisomera neza byaba ibijyanye n'amategeko mpuzamakungu cyangwa ibijyanye n'amategeko y'igihugu ku bijyanye n'iby'agateka ka zina muntu kugira babyirabire hari aho usanga abantu bari ko barakoresha iki na kiriya mugabo ugasanga uko abikoresha ntibijyanye n'amategeko aba ahari uyu akaba yari felix ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegahizwa mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu abanyagihugu bane bavuga ko ari abanywanyi ba FNL ya Gaton Rwasabo muri commune Gihogazi bamaze iminsi irenga 10 bafungiye mu gashokiyo commune mu ntara ya Karusi no kuri wa kane bakaba bashikanywe mu gashoki gipolisi aho nyene Karusi muri parike karusi bakavuga ko bariko baragira amatohoza mu gihe imiryango yabo nayo ivuga ko abo bantu bazirimvoza imvo politike n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye abo bantu bafunzwe ni batanu ananiyasi umwigisha wo ku ishuri ryisumbuye rya komine gihogazi ndikumana erineste ntacyo yampaye feridina na bakwira davidi bose bakaba baba ku mugwa mukuru wa komine gihogazi mu ntara ya karusi bari bamaze iminsi icumi bapfungiwe mu gashoka komine gihogazi bakaba bashikanywe mu gashoka k'igipolisi ko ku mugwa mukuru w'intara ya karusi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu gipolisi bavuga ko bagirizwa gukubita umunyagihugu bakongera bakanamukomeretsa mu miryango y'abo bantu bati abo bagabo nta kindi bariko barazira atari imvo za politike ngo bakazira ko bakiriye icegera cya mbere cy’umukuru w'inama nshingamateka gwa sagato igenekerezo rya munani uku kwezi ku mugwa mukuru w'iyo komine igihe ico cegera ca mbere cy’umukuru w'inama nshingamateka yari karagendera intara ya karusi urugendo rwahavuye ruhagarikwa n'abarongoye intara ibyo birongera bikemezwa n'userukira abanama rimwe bavuga ko barongowe na gwasagato mu ntara ya karusi ati kuva habaye urwo rugendo rw'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka abanama rimwe bari muri iyo komine bagiye babonwa nabi n'abarongoye intwaro amenyesha ko abo bapfunzwe ari abanama rimwe bagiye imbere y'abandi igihe bariko barakira agatogwasa agasaba ko boheza bakarekurwa ngo atagisabye mu kurangiza no makuru isabukuru mpuzamakungu ry'amareresi mu Burundi Festcabe eh, ryaraye rirangiye aho ryari rimaze indwi yose amareresi akaba yerekanye mu bibanza bine by'ubujumbura na bindi bine mu ntara za ruguru ikibonekeje muri uno mwaka ugira munani w'iyo sabukuru nuko atamasinema menshi yakozwe n'abarundi yabonetse mu higanwa ay'abanyamahanga niyo yasa yiganje icivugo cy'iyo sabukuru no mwaka akaba yari ireresi ifasha kunyuanisha abantu dukurikire inkuru ya christian savye Parce que le cinéma nous apprend à ne pas passer à côté de la réalité ikibonekeje muri yo sabukuru mpuzamakungu festicable nuko amasinema ndundi uno mwaka atabonetse uretse ane gusa ubushimwe bwari bwinshi ufatiye ku migwi myinshi harimwo ihiganwa ry'amasinema mu Burundi ihiganwa ry'amasinema yo mu bihugu by'ubuseruko bwa Afrika eka n'isi yose uwatwaye agashimwe ka mbere mu masinema ndundi ni uwitwa Eric Nshimirimana ni sinema yiwe la foto de ma famille aratubwira igituma yiyumvira yuko sinema yiwe yabaye iya mbere Diane Kaneza ni umuyobozi w'iyo sabukuru fesitikabe y'uno mwaka aremeza neza yuko intumbero bari bafise muri uno mwaka bayishyitse ko aturetse yuko amasinema yabaye make iciyumviro cy'uko isinema ifasha kunywanyisha abarundi coco bakigeze ko narijya herekanwe ayo masinema mu bibanza umunani bine byo ngaha mu gisagara cya bujumbura n'ibindi bine mu ntara hagati twe twumviye kugira ngo twerekane dutse imbega eh, intererano yacu nk'abakora masinema cyangwa yoba iyihe kurekuriranira cyangwa gusubiza hamwe bica n'ibintu byinshi cyane hariho imibano hariho mu miryango hari kurekuriranira cyangwa gusubiza hamwe cyangwa gusabana ikigongwe dushimire na mugenzi wacu Christian savye kuri iyo nkuru akaba ari naho diciye dusozerera ano makuru dushimire na mwebwe mwese mari kumuyakurikira nshimire na Toussaint ari mu buhinga bw'ivyuma mugire ijoro ryiza